Wa inna dhalimina lahum adhabun alim, madhalim wana adhabu inayoumiza. Yaqulu limam imam Saadi rahimahullah katika tafsiri ya aya hii قوله تعالى ما لم يأذن به الله قال أي من الشرك والبدع وتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله ونحو ذلك hayo ambayo Allah hayaruhusu na kuidhinisha ni ushirikina na bid'a na kuhalalisha jambo aliloliharamisha Allah na kuharamisha jambo alilolihalalisha Allah na mfano wa hayo thumma qala ma anna ad-din la yakunu illa bima shar'a Allah pamoja na kwamba dini haiwi isipokuwa kwa jambo aliloliweka Allah thumma qala fal aslu al-hadru ala kulli ahadin an yashra'a shay'an ma jaa'a 'an Allah ta'ala wala ani rasuli sallallahu alaihi wasallam asli ni kuharamishwa haifai mtu yoyote kuweka jambo ambalo halitokani na Allah azza wa jalla wala halitokani na mtume wake wa sallam ni haramu kuweka jambo ambalo halitoki kwa Allah wala halitoki kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndugu zangu waislamu khutba hii ni historia fupi ya mwanzilishi wa bid'a hii sugu ya maulidi. Mwanahistoria mkubwa Ahmad ibn Ali al-Maqrizi aliyefariki mwaka 845 takriban karne ya nane na nusu ameandika kitabu chake akakiita almawaidh walitibar bidhikri alkhutat walathar akaelezea katika kitabu hiki kwamba wa mwanzo alianzisha maulidi ni hakim khalifa wa ubaidiyin ambaye ni almuizzu lidinillah anasema wa mwanzo walioanzisha maulidi ni bani al-ubaidi al-qaddah الزنادقه الاشرار ويسمون والذين يسمون انفسهم تدليسا وتلبيسا الفاطميين بني العبيد القداح ndio walioanzisha maulidi haya hawa ni zanadika wazandik waovu ambao wanajiita nafsi zao kwa talbis na tadlis na kwa kudanganya watu kwamba ni fatimiyin wanajinisbisha na mama Fatima radhiyallahu anha binti yake mtume sallallahu alaihi wasallam zuran wa buhtanan wa kadhiba akasema kwamba alianzisha maulidi sita maulidi ya kwanza maulidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam pili maulidi ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu tatu maulidi ya Fatimati Zahra radhiyallahu anha binti yake mtume sallallahu alaihi wasallam nne na tano maulidi ya Al-Hasan na Al-Hussein radhiyallahu anhuma wajukuu wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam maulidi ya sita ni khalifa aliyeko madarakani الشيخ علي محفوظ katika kitabu chake al-ibda fi madar al-ibtida akaeleza ma maulidi hayo sita na kuelezea kwamba maulidi hayo yaliendelea yaliendelea katika ukhalifa huo al-muizz lidinillah yakaendelea mpaka alipokuja khalifa al-Afdal ibn Amir al-Juyush akabatilisha akayasitisha maulidi hayo yakakaa miaka hakuna maulidi mpaka alipotawala al-Hakim al-Hakim alitawala miaka mwaka 524 min al-Hijra alipotawala huyu akayaanzisha tena maulidi hayo ndugu zangu waislamu hawa ubaidiyin wanaojinasibisha na fatimiyin hususan huyu almuiz ambaye ndiyo mwanzilishi wa mwanzo wa maulidi huyu alitawala kule Moroko Moroko baada ya kufa baba yake al-Mansur mwaka 341 akatawala huyu al-Muiz alipotawala kule Moroko baada ya kufa kiongozi wa Misri ambaye ni Kafur al-Ikhshidi. Huyu alipokufa mwaka 347 takriban hijria, alipokufa huyu huyu al muiz alimtuma kaidi wake Jauhari Siqili ende kule Misri akaichukue nchi ile ya Misri. Naam, Jauhari Siqili akenda kule Misri akafanya mpango, akafanikiwa kuchukua nchi ya Misri akarudi kwa almuizzi lidinillah mwaka 342 almuizzu lidinillah akakusanya mali zake na watoto wake na familia yake wakahamia Misri wenda kutawala nchi ile ya Misri mwaka alfu, mwaka 342 hijria huyu almuizz alitawala kule Misri kwa muda wa miaka mitatu peke yake sababu alifariki mwaka 365 akafariki almuizzu lidinillah na alifariki na umri wa miaka 45 peke yake almuizzu lidinillah wallahu alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاته وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ndugu zangu waislamu hali ya kisiasa ya ubaidiyin kule Misri walikuwa wakiwaweka mbele mayahudi na wakristo walikuwa wakiwatanguliza na kuwapenda na kuwapa nafasi za juu za serikali yao Mayahudi na Wakristo. Baada ya kufa huyu Almuiz llah kama anavyojiita, alitawala ndugu yake Al-Aziz. Huyu alaziz alioa mwanamke wa Kikristo, akazidi kuwatanguliza Wakristo katika nafasi za juu za serikali yake, pamoja na kuwalani makhalifa watatu, huku anaweka juu viongozi hao wa serikali manasara na mayahudi na huku wanawalani makhalifa watatu Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wa Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu wanawalani hawa na walikuwa hawamwajiri mtu yoyote kule Misri hawamwajiri mtu yoyote isipokuwa awe na akida hiyo ya kibatinia ya kuwatukana masahaba na kuwalani masahaba ubaidiyun itikadi yao ni ya kibatilia kama hawa marafidha mashia ya kuwatukana masahaba kwa walikuwa wakimwajiri kila mtu kwa sharti afuate itikadi yao ya kuwatukana na kuwatusi na kuwalani masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndugu zangu waislamu ukhalifa huu wa ubaidiyin walikuwa wanafanya mambo ya kikafiri mengi alipotawala huyu al aziz mwaka mia tatu na sabini na, mo, na sabini na mbili alisitisha salatu tarawih nchi nzima ya misri alisimamisha misikiti yote isiswaliwe salatu tarawih mwezi wa ramadhani huo ni mwaka mia tatu na sabini na moja au sabini na mbili hijiria mwaka mia tatu na themanini na moja alikamatwa mtu mmoja sababu alibeba kitabu cha hadithi za mtume almuwatta lilimami malik imami dari lhijra alikamatwa akachapwa na kuzungushwa katika mji wa kairo sababu alikuwa amebeba kitabu cha hadithi za mtume saa sallam almuwatta lilimami malik mwaka mia tatu na tisini na tatu walikamatwa watu kumi na tatu wakachapwa wakatiwa ndani kwa muda wa siku tatu sababu walionekana wakasali salatu duha hii swala aliyoifanya ni sunna mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam walichapwa wakatiwa ndani watu tatu sababu walionekana wakisali salatu dhuha mwaka 395 khalifa huyu aliamrisha yaandikwe matusi katika milango ya misikiti na milango ya maduka akaamrisha yaandikwe matusi dhidi ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kila mwenye duka alilazimishwa aandike matusi katika mlango wa duka lake aandike matusi na laana ya kuwalani masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mambo ya kikafiri waliokuwa wakifanya ubaidiyin kubwa kuliko hayo alipotawala huyu alhakim ambaye ndiye aliyarudisha maulidi baada ya kusitishwa na al-Afdal ibn Amir al-Juyush huyu aliyerudisha maulidi ni alhakim huyu alidai uungu kwamba yeye ndiye Mola wa kila kitu, yeye ndiye muumbaji wa kila kitu. Alilolifanya baada ya kutawala al-Hakim, alilolifanya ni kuamrisha litajwe jina lake katika manabii. Kila khatibu ya Ijumaa ataje jina lake katika mimbar, na wale waliokuwa wanasikiliza khutba maamuma wasimame na wamsujudie. Aliamrisha hivyo kwamba yeye ni Allah akaamrisha kila khatibu lazima ataje jina lake akitajwa wale waislamu walio pale wasimame na walisujudie jina hilo ta'dhiman lismihi alhakim ndugu zangu waislamu hawa ndio waanzilishi wa maulidi hawa ndugu zangu waislamu lisha walio msikitini akawaamrisha walio masokoni ambao hawakuhudhuria salatu aljuma walio masokoni walio mashambani wanaochunga wanyama wakisikia jina lake linatajwa wasimame wamsujudie akadai uungu alhakimu huyu ndugu zangu waislam alhafidh abul fidaa ismail ibn kathir rahimahullah katika kitabu chake albidaya wal ametaja itikadi yao hii ya kibatilia katika kitabu albidaya wal nihaya ametaja itikadi ya hawa wabaidiyin na kusema kwamba hum kufarun fujarun fusaqun mulhidun zanadiqa muattilun وللإلحاد جاحدون ولمذهب المجوسية والوثنية معتقدون عطلوا الحدود وأباحوا الفروج وأحلوا الخمر وسبوا الأنبياء وسفكوا الدماء ولعنوا الصحابة وادعوا الألوهية الإمام ابن كثير رحمه الله akawataja kwa sifa hizo kwamba hawa ni makafiri hawa ni mafasik hawa ni fujar mulhidun zanadika wanafiki muattilun sifa nyingi mbaya akawataja hatimaye ni kwamba maulama wamewakufurisha hawa sasa hawa ndio waanzilishi wa maulidi makafiri hawa ndio waanzilishi wa maulidi jamaa bado wanafanya mpaka leo ndugu zangu waislamu al-Imam al-Baqillani al-Qadhi al-Baqillani huyu alifariki mwaka 403 Hijria karne ya nne takriban yeye naye ameandika kitabu akakiita kashful asrar wa hatful asrar akaelezea itikadi yao hawa batinia ubaidiyin wanaojinasibisha na fatimiyin akasema hum qaumun yudhhiruna ar wa yubtinuna alkufra kufra hawa ni watu wanadhihirisha rafdh kama ni mashia halafu wanaficha ukafiri hum qaumun yudhhiruna ar-rafd wa yubtinuna al-kufra al-mahd hawa ndio walioanzisha maulidi ndugu zangu waislamu lakini ahlul bid'a wal ahwa hawataki kuona historia hizi hawataki kuziona wala hawataki kusoma zipo katika albidaya wa nihaya min a'immati shafi'iyya al-imam ibn kathir min al-a'immati shafi'iyya hawasomi na hata wakisoma hawaelewi ndugu zangu waislamu يقول الله سبحانه وتعالى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور macho hayawi pofu upofu wa macho sio aibu lakini upofu wa nyoyo ta'mal qulubu allati fi sudur nyoyo zikiwa pofu ndiyo mtu haoni haki wala hasikii haki wala hakubali haki hata akiambiwa ndugu zangu waislamu sasa hawa wanafanya ubabaishaji wa ubaidiyun na kujinasibisha na Fatimiyin kwamba wao ni ahlul bait masharifu kama wanavyoita. Sasa hawa wetu huku masharifu wanaona bid'a imeanzwa na masharifu wenzao. Sasa masharifu hata kama ni makafiri, unabaki usharifu. Mtu muovu bado ni sharifu, mtu kafiri bado ni sharifu. La, la hasha, ndugu zangu Waislamu, yaqulu alqa'il لعمرك ما للإنسان إلا لدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب فقد رفع الإسلام سلمان فارسي وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب hakuwa متو isipokuwa kwa dini متو kwa ديني إن أكرمكم عند الله أتقاكم لعمرك ما للإنسان إلا لدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب usiwache takwa ya Allah kwa kutegemea nasaba yako tukufu au nzuri faqad rafa'a al-islam Salman Farisi Uislamu umemwinua Salman al-Farisi radiyallahu anhu kawa sahabi jalil وقد وضع الشرك الشريف أبا لهبي ushirikina umemtupa chini na kumweka chini na kumkwaza asharifu nasib aba anakwenda motoni na anachomwa kuanzia alipokufa mpaka siku ya kiyama anachomwa Abu Lahab na sura inasoma suratul Lahab ila يوم القيامه نسال الله سبحانه وتعالى باسمائه wa وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فتبعون أحسنه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين